بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente. el misericordioso La llegada de la hora final decretada por Alá está ya muy cerca. No quieran precipitarla. Alabado y exaltado sea Alá. Él está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا ان انذروا انه لا Él es quien hace descender a los ángeles con la revelación por orden suya sobre quien él quiere de entre sus siervos para que adviertan que no hay otra divinidad verdadera salvo él y para que lo teman خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون Él ha creado los cielos y la tierra con un firme propósito. Exaltado sea. Está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين Ha creado al hombre de una cantidad insignificante de esperma. Y después éste discute constantemente el poder de su Señor, rebelándose contra él. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون Y también ha creado los animales de rebaño de los que obtienen abrigo y otros beneficios y de los que se alimentan. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون Y los complace verlos cuando regresan con ellos del pastoreo al atardecer y cuando los sacan a pastar por las mañanas. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرءوف رحيم Y transportan sus cargas hacia lugares que no podrían alcanzar salvo con gran dificultad. Ciertamente, su Señor es compasivo y misericordioso. Y también ha creado los caballos, las mulas, y los burros para que los monten y se deleiten con su belleza. Y crea otras cosas que ignoran. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم اجمعين Y a Alá le corresponde mostrar el buen camino. y los hay que conducen al extravío y si Alá hubiese querido los habría guiado a todos هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون Él es quien hace descender la lluvia del cielo para que beban de ella y para que crezcan las plantas de las que se alimentan sus rebaños. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون él hace que con la lluvia broten para ustedes los cultivos, los olivos, las palmeras, los viñedos y todo tipo de frutos. En ello hay ciertamente una prueba del poder y la unicidad de Alá para gentes que reflexionan. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون y ha puesto a su servicio la noche el día el sol y la luna y ha sometido las estrellas a su voluntad en ello hay ciertamente pruebas del poder y la unicidad de Allah para gentes que razonan وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون Y ha creado para ustedes sobre la tierra animales, plantas y minerales de colores distintos. En ello hay ciertamente una prueba del poder y la unicidad de Allah para gentes que meditan. وهو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Él es quien ha sometido el mar a ustedes para que coman de él una carne tierna y extraigan adornos para lucirlos. Y ven cómo las embarcaciones lo surcan para buscar su favor y para que sean agradecidos con él por las bendiciones que les concede والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسبلا لعلكم تهتدون Y ha establecido en la tierra firmes montañas para impedir que ésta temblase con ustedes. Y ha dispuesto en ella ríos y caminos para que puedan guiarlos. وعلامات وبالنجم هم يهتدون Y ha dispuesto también otras señales mediante las cuales los hombres se guían durante el día y se orientan mediante las estrellas por la noche. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون y si quisieran contar las bendiciones de Alá no podrían enumerarlas ciertamente Alá es indulgente y misericordioso Y Alá conoce lo que ocultan y lo que manifiestan والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون Y las divinidades que los idólatras adoran fuera de Allah no pueden crear nada, mientras que ellas han sido creadas. اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون carecen de vida y no saben cuándo tendrá lugar la resurrección الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون El Dios de ustedes es un Dios único. Y los corazones de quienes desmienten la otra vida niegan la unicidad de Allah y se llenan de arrogancia. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون انه لا يحب المستكبرين الله conoce sin duda alguna lo que ocultan y lo que manifiestan en verdad él no ama a los arrogantes. واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين Y si se les pregunta a dichos idólatras, ¿qué es lo que ha revelado su Señor a Muhammad? Dicen que no son sino viejas leyendas. ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون El día de la resurrección esos cargarán con todos sus pecados y con parte de los pecados de aquellos a quienes se extraviaron y carecían de conocimiento sobre la verdad. Qué terrible será su carga. قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون Quienes los precedieron también planearon extraviar a los hombres y desmentir a los mensajeros. Pero Alá desbarató sus planes, volviéndolos en su contra, y los alcanzó el castigo por donde no esperaban. ثم ثم يوم القيامه يخزيهم ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين Después, el día de la resurrección, Alá los humillará exponiendo sus pecados y les dirá: ¿Dónde están aquellos que adoraban además de mí acerca de quienes discutían con los creyentes y eran objeto de controversia entre ustedes y ellos? Los dotados de conocimiento de entre los creyentes, así como los profetas dirán Hoy la humillación y la desgracia se abatirán sobre quienes rechazaron la verdad الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليم بما كنتم تعملون Esos que en el momento en que los ángeles tomaban sus almas negaban la verdad, siendo injustos consigo mismos. Entonces dirán a los ángeles con aparente sumisión ante la muerte: No hicimos nada malo. Los ángeles responderán: No es cierto. Allah sabe bien lo que hicieron. فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين Y se les dirá: Entren por las puertas del infierno, donde permanecerán eternamente. Y qué pésima morada para los arrogantes. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين Y cuando se les pregunta a quienes temen a su Señor, ¿qué ha revelado su Señor a Muhammad? Estos contestan: Un bien y una guía. Quienes obraron con rectitud obtendrán una buena recompensa en esta vida, mas la morada de la vida eterna que recibirán como recompensa es mucho mejor. Y qué excelente morada para los piadosos. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين Entrarán en los jardines de la eternidad situados en los niveles superiores del paraíso, por los cuales corren ríos, y allí obtendrán cuanto deseen. Así es como Alá recompensa a los piadosos que tienen temor de él. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون A esos los ángeles les dirán cuando tomen sus almas tras haber obrado bien en esta vida y no haber adorado a otros además de Allah. La paz esté con ustedes entren en el paraíso por las buenas obras que realizaron en la vida terrenal. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون ¿Acaso esperan quienes rechazan la verdad a que se presenten ante ellos los ángeles para tomar sus almas o a que llegue la orden de su Señor el día de la resurrección cuando de nada les sirva ya creer? Igualmente hicieron quienes los precedieron. Y Allah no fue injusto con ellos, sino que fueron ellos los injustos consigo mismos al negar la verdad. فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Sufrirán las consecuencias de las malas acciones que cometieron y se verán rodeados por el castigo del que solían burlarse. وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين Y los idólatras dicen: Si Alá hubiera querido, ni nosotros ni nuestros antepasados habríamos adorado a nadie fuera de Alá, y no habríamos prohibido nada sin su permiso. Quienes los precedieron también desmintieron a sus mensajeros, pero a estos solo les corresponde transmitir el mensaje de su Señor. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين Y ciertamente enviamos mensajeros a cada comunidad para que exhortaran a su gente a adorar solo a Alá y a alejarse de toda falsedad. Alá guió a gentes de algunas comunidades mientras que otras merecieron el extravío al desmentir a sus mensajeros recorran la tierra y vean cuál fue el final de quienes negaron la verdad y reflexionen sobre ello إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين Aunque te empeñaras en guiarlos, oh Muhammad, de nada serviría, pues Allah no guía a quienes han merecido el extravío.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 Por supuesto que lo hará. Su promesa se cumplirá, mas la mayoría de la gente lo ignora. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا انهم كانوا كاذبين Los resucitará para aclararles aquello sobre lo que discrepaban y para que quienes rechazan la verdad sepan que mentían cuando afirmaban que no resucitarían. انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون Si deseamos algo, nos basta con decir sé y es. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولاجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون Y a quienes emigraron por la causa de Allah, tras haber sufrido injusticias, los estableceremos en un buen lugar en esta vida pero la recompensa que recibirán en la otra es todavía mayor si supieran Esos son quienes fueron pacientes y depositaron su confianza en su Señor. أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون Y antes de ti, también enviamos como profetas a hombres y no a ángeles a quienes concedimos la revelación. Pregunten a quienes tienen conocimiento sobre las escrituras anteriores si no lo saben. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون Y los enviamos con pruebas claras y con escrituras sagradas. Y te hemos revelado a ti el Corán, oh Muhammad para que expliques con claridad a los hombres lo que les ha sido revelado y para que así reflexionen. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ¿Acaso se sienten a salvo quienes traman maldades de que Alá hunda la tierra con ellos o de que les llegue el castigo por donde no se lo esperan? O se sienten a salvo de que el castigo les sobrevenga cuando se encuentren de viaje y no puedan escapar? أو ياخذهم على تخوف فان ربكم لرءوف رحيم o de que éste se abata sobre ellos cuando más lo teman ciertamente su señor es compasivo y misericordioso al no adelantar su castigo أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ Es que no ven quienes niegan la verdad, lo que Allah ha creado ¿Y cómo sus sombras se mueven de derecha a izquierda y se postran ante él con sumisión? Y a Dios le bendecen lo que está en los cielos y lo que está el cielo de las babas y las malas y ellos y ante Alá se postran todas las criaturas existentes en los cielos y en la tierra así como los ángeles y estos no se comportan con arrogancia Los ángeles temen a su Señor que está por encima de ellos y cumplen con lo que se les ordena وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي فارهبون Y dice Allah No tomen dos divinidades Su Dios es un Dios único Témanme pues solo a mí وله ما في السماوات والارض وله الدين واصبا افغير الله تتقون Y a él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra y la adoración sincera y exclusiva siempre y en todo momento ¿Cómo pueden temer a otro que no sea Allah? وما بكم من نعمه فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون Y todas las bendiciones de las que disfrutan provienen de Allah. Y si sufren una desgracia, es a él a quien suplican ayuda. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون Después, si los libra de ella, un grupo de ustedes adora a otros fuera de él. ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون Y de esta manera niegan con ingratitud las gracias que les hemos concedido. Disfruten por un tiempo, idólatras, que pronto sabrán lo que les espera. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسالن عما كنتم تفترون Y asignan a sus ídolos como ofrenda una parte de lo que les hemos concedido como sustento. cuando estos no poseen ningún conocimiento ni pueden beneficiarlos ni perjudicarlos por Allah, que serán cuestionados el día de la resurrección sobre las mentiras que inventaron y atribuyen hijas a Allah glorificado y exaltado sea, pues él está por encima de lo que le atribuyen, mientras que ellos se asignan para sí lo que desean, los hijos varones. Y si a alguno se le anuncia el nacimiento de una niña, su rostro se ensombrece y se siente apesumbrado se oculta de la gente por la mala noticia que ha recibido y duda acerca de dejarla vivir a pesar de la vergüenza que siente o de enterrarla viva qué malo es lo que deciden los idólatras al atribuir hijas a Adá cuando ellos las desprecian y prefieren a los varones للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم Quienes no creen en la otra vida son el ejemplo más claro de imperfección debido a su ignorancia y a los pecados que cometen mientras que Allah es el ejemplo más sublime de perfección pues está libre de cualquier defecto y él es el poderoso el sabio ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون يستاخرون ساعه ولا يستقدمون Y si Allah castigara a los hombres por sus pecados y por negar la verdad, no dejaría sobre la faz de la tierra a ninguna criatura, mas les concede un plazo de tiempo hasta un día determinado. Y cuando éste llegue, no se retrasará ni se adelantará siquiera un instante. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون Y atribuyen a Allah lo que ellos detestan y mienten cuando dicen que lo mejor será para ellos en esta vida y en la otra. No hay duda de que irán al fuego, donde serán abandonados. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم Por Allah, que enviamos mensajeros a naciones anteriores a ti, oh Muhammad, pero el demonio los sedujo haciéndoles creer que obraban bien y desmintieron a sus profetas y el día de la resurrección el demonio será el único aliado de quienes rechazaron la verdad y tendrán un castigo doloroso أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون Y te hemos revelado el Corán, oh Muhammad, para que aclares a los hombres aquello sobre lo que discrepaban en cuanto a la religión y como guía y misericordia para los creyentes. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون y Allah hace descender la lluvia del cielo y reaviva con ella la tierra tras su muerte. Ciertamente, en ello hay una prueba de la resurrección para quienes escuchan con el corazón o comprenden su significado. إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصاً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين Y por cierto, en los animales de rebaño tienen un ejemplo. Les damos de beber de lo que hay en sus vientres, entre quimo y sangre, una leche pura, fácil de ingerir para quien la bebe. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ان في ذلك لايه لقوم يعقلون Y de los frutos de las palmeras y de los viñedos obtienen un buen sustento y producen una bebida embriagadora. Ciertamente, en ello hay una prueba del poder de Allah para quienes razonan. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون Y tu Señor inspiró a las abejas. Construyan sus casas en las montañas, en los árboles o en lo que los hombres erijan para ustedes. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون Después, coman de todos los frutos y sigan los caminos que su Señor les ha facilitado. De sus entrañas sale un jarabe de color variable, la miel, que contiene una cura para los hombres. Ciertamente, en ello hay una prueba del poder de Allah para quienes reflexionan. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a ان الله عليم قدير Y Allah los ha creado y luego hará que perezcan. Y de ustedes hay quienes volverán a un estado de debilidad, la senectud, en el que no sabrán nada después de todo el conocimiento que habían adquirido durante su vida. Allah es en verdad omnisciente y todopoderoso. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون Y Allah ha concedido a unos más bienes y posición que a otros. Y los favorecidos no van a entregar sus bienes a sus esclavos para estar al mismo nivel que ellos. ¿Acaso van a negar las gracias de Allah? أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات ۖ افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون Y Allah ha creado para ustedes esposas de su misma especie y hace que de ellas procedan sus hijos y nietos y les ha concedido buenas provisiones ¿Cómo pueden creer los idólatras en falsos ídolos y negar las gracias de Allah atribuyéndoselas a estos? ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا ولا يستطيعون Y adoran a otros fuera de Allah cuando no pueden proporcionarles ningún sustento de los cielos ni de la tierra ni tienen poder para hacer nada. فلا تضربوا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون No comparen pues a Allah con nada. Él sabe lo que hacen, mientras que ustedes no saben el error que cometen cuando equiparan a otros con él, ni el final que les espera. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون Allah expone el ejemplo de un esclavo que carece de poder para hacer nada y lo compara con quien ha recibido de Allah bienes en abundancia y da en caridad parte de estos en secreto o públicamente. ¿Acaso pueden equipararse? Alabado sea Allah. Sin embargo, la mayoría de los hombres no lo saben. وضرب الله مثلا الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم Y Allah expone también el ejemplo de dos hombres. Uno es un inepto, además de ser mudo de nacimiento, y es una carga para su Señor. Allí donde lo mande no le es de utilidad, mientras que el otro ordena la justicia y está en el camino recto. ¿Acaso pueden equipararse? ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير Y solo Allah posee el conocimiento absoluto del Gaib que sus siervos desconocen en los cielos y en la tierra. Y la orden de la hora final tendrá lugar en un abrir y cerrar de ojos, o puede que más rápido aún. Ciertamente, Alá es todopoderoso. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون Y Alá los hizo salir de los vientres de sus madres al nacer sin que supieran nada y les otorgó el oído, la vista y el entendimiento para que fueran agradecidos. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون ¿Acaso no ven los idólatras cómo las aves vuelan suspendidas en el cielo? Alá es quien las sostiene. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Alá para quienes creen. بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين Alá ha hecho de sus viviendas un lugar de descanso y de las pieles de los animales de rebaño tiendas ligeras que pueden llevar con ustedes cuando viajan y así poder acampar y de la lana, la piel y el pelo de los animales obtienen en seres de los que disfrutan temporalmente. مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم ۖ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون y Alá les ha proporcionado sombra a partir de lo que ha creado les ha dado refugio en las montañas y les ha concedido vestimentas que los protegen del calor y otras que los protegen de su propia violencia Así es como Alá completa su favor sobre ustedes para que tal vez así se sometan a él abrazando el Islam. Pero si los idólatras se alejan de ti, oh Muhammad, Debes saber que tu misión es solamente transmitirles con claridad el mensaje de Allah, y no puedes obligarlos a seguirlo. Reconocen que las bendiciones que tienen provienen de Allah, pero las niegan al adorar a otros además de él Y la mayoría de ellos rechazan la verdad. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون Y recuerda el día en que haremos surgir de cada nación a su profeta como testigo el día de la resurrección. y quienes rechazan la verdad no podrán entonces excusarse ni se les concederá una segunda oportunidad واذا راى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون Y cuando los injustos que niegan la verdad vean el castigo, este no se les mitigará ni se les aplazará. واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون Y cuando los idólatras vean a sus ídolos dirán: Señor, esos son aquellos a quienes adorábamos en tu lugar. Y estos les contestarán: Son unos mentirosos. والقوا الى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون Y ese día se someterán completamente a la decisión de Allah y serán abandonados por los ídolos que inventaron y no les sirvieron de nada. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون A quienes rechacen la verdad y desvíen a los hombres del camino de Allah, les infligiremos castigo tras castigo en la otra vida por haber sembrado la corrupción, desobedeciendo a Allah y haciendo que los demás también lo desobedecieran. ويوم نبعث في كل امه شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين Y recuerda el día en que haremos surgir de cada nación a su profeta para que atestigue sobre su gente. Y te pondremos a ti, oh Muhammad, como testigo de tu nación y te revelamos el libro el Corán como una clara explicación de todas las cosas como guía misericordia y buenas noticias para quienes se someten a él aceptando el Islam ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Ciertamente Alá ordena la justicia, el bien y ayudar a los parientes cercanos y prohíbe la inmoralidad, el mal y la opresión.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 Y no los usen para engañarse los unos a los otros, estableciendo un pacto con un grupo con la intención de romperlo en caso de encontrar a otros más poderosos. Ciertamente, Alá los pone a prueba con ello para ver si cumplen sus compromisos o si los quebrantan. Y el día de la resurrección, Allah les aclarará aquello sobre lo que discrepaban. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسالن عما كنتم تعملون Y si Alá hubiera querido, habría hecho de ustedes una única nación con una sola religión. Pero extravía a quien quiere por rechazar la verdad y guía a quien quiere. Y el día de la resurrección se les preguntará acerca de lo que hicieron y serán juzgados por ello. ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم Y no juren con la intención de engañarse unos a otros, pues sería como si resbalasen tras haber pisado con firmeza. Sufrirían las pésimas consecuencias de haber desviado a los hombres del camino de Allah y recibirían un terrible castigo. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون y no cambien los compromisos que hayan contraído en el nombre de Alá por un vil precio. La recompensa que Alá tiene reservada en la otra vida es mejor para ustedes que lo que puedan obtener en esta, si supieran. ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون Los bienes terrenales que poseen son efímeros, pero la recompensa de Allah en la otra vida perdurará por siempre. Y recompensaremos a quienes sean pacientes de acuerdo con las mejores acciones que realizaron. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون Y a quien actúe con rectitud, ya sea hombre o mujer, y sea creyente, le concederemos una buena vida y lo recompensaremos de acuerdo con las mejores acciones que realizó. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم Y cuando quieras recitar el Corán, di: Busco refugio en Alá contra los malos susurros del demonio, el expulsado. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون Ciertamente, él no tiene poder sobre aquellos que creen y depositan su confianza en su Señor. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون Solo tiene poder sobre quienes lo obedecen y adoran a otros además de Allah. واذا بدلنا ايه مكان ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون y si cambiamos una aleya por otra y Alá sabe bien lo que revela quienes rechazan la verdad dicen te lo estás inventando oh Muhammad mas la mayoría de ellos ignoran la verdad del Corán y los preceptos de Alá قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين Diles, oh Muhammad, que te lo ha revelado el ángel Gabriel de parte de tu Señor con la verdad, para afianzar a los creyentes en su fe y como guía y buenas noticias para quienes se someten a él aceptando el Islam. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين Ciertamente, sabemos que los idólatras dicen que es un hombre quien le enseña el Corán a Muhammad. Sin embargo, aquel a quien se refieren es de habla extranjera, mientras que esto es pura lengua árabe. ان الذين لا يؤمنون بايات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب اليم En verdad, Alá no guiará a quienes no crean en sus aleyas, y estos tendrán un castigo doloroso en la otra vida. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون Quienes no creen en las aleyas de Alá son quienes inventan la falsedad, y esos son los mentirosos. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم quienes nieguen a Alá después de haber creído, excepto quienes se vean obligados a hacerlo, mientras que sus corazones permanecen firmes en la fe y rechacen voluntariamente y de corazón la verdad, incurrirán en la ira de Alá y recibirán un terrible castigo. ذلك بانهم استحبوا الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين Esto es porque prefirieron la vida terrenal a la eterna. Y Allah no guía quienes rechazan la verdad. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون Esos son aquellos cuyos corazones, oídos y vista, Allah ha sellado por negar la verdad. y esos desconocen el castigo que Allah les tiene preparado. Ellos serán los perdedores en la otra vida, sin duda alguna. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم Ciertamente tu Señor será indulgente y misericordioso con quienes emigraron después de haber sufrido persecución, lucharon por su causa y fueron pacientes y constantes en su adoración a Allah. يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون Recuerda el día de la resurrección en que cada persona intentará defenderse a sí misma y todos obtendrán una recompensa conforme a lo que hicieron y no serán tratados de manera injusta. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون Y Allah expone el ejemplo de una ciudad cuyos habitantes gozaban de seguridad y tranquilidad y a donde llegaba un generoso sustento procedente de todas partes. Y sin embargo, negaron las gracias que Allah les había concedido. Y él les hizo padecer hambre y miedo por lo que habían hecho. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون y recibieron la llegada de un mensajero de Alá de entre ellos mas lo desmintieron y el castigo se abatió sobre ellos por haber sido injustos فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون Coman, pues, de lo bueno y lícito que Alá les ha concedido como sustento. Y agradezcan las gracias que él les ha dispensado si es cierto que lo adoran solo a él انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم Alá les ha prohibido comer la carne del animal encontrado muerto, la sangre, la carne de cerdo y la de cualquier animal que haya sido sacrificado en nombre de otro que no sea Alá. Y quien se vea obligado a comer de lo prohibido por extrema necesidad, sin intención de desobedecer ni de traspasar los límites, que sepa que Alá es indulgente y misericordioso. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Y no digan que algo es lícito o ilícito cuando no lo es, inventando mentiras contra Alá. Ciertamente, quienes inventan mentiras contra Alá no triunfarán. متاع قليل ولهم عذاب أليم Disfrutarán durante un tiempo en esta vida y después recibirán un castigo doloroso en la otra. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون Y a los judíos les prohibimos lo que te mencionamos con anterioridad. Y no fuimos injustos con ellos, sino que fueron ellos los injustos consigo mismos por rechazar la verdad y merecieron tal restricción. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم Y tu Señor será indulgente y misericordioso con quienes obren mal por ignorancia y después se arrepientan y enmienden realizando buenas acciones. ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين Ciertamente, Abraham fue un líder espiritual ejemplar que obedecía a Alá y lo adoraba exclusivamente a él con plena sumisión y sinceridad, y no era un idólatra. شاكرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم Agradecía las gracias de su Señor, quien lo escogió para transmitir su mensaje y lo guió hacia el camino recto. واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين y le concedimos cosas buenas en esta vida y en la otra estará entre los rectos y virtuosos ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين Después, oh Muhammad, te revelamos que siguieras la religión de Abraham, quien adoraba exclusivamente a Alá con plena sumisión y sinceridad, y no era un idólatra. انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون Y a los judíos se les impuso la observación del sábado como día sagrado tras haber discrepado sobre el día que debían consagrar a Alá para adorarlo. Ciertamente, tu Señor los juzgará el día de la resurrección por los asuntos sobre lo que discrepaban. ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين Invita al camino de tu Señor, oh Muhammad, con sabiduría y buenas palabras, y argumenta con quienes te discutan sobre el tema de la mejor de las maneras. En verdad, tu Señor conoce quién se ha extraviado de su camino y quienes están bien guiados. وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين Y si infligen un castigo a sus enemigos porque han sido atacados por ellos, háganlo de la misma manera y en la misma proporción que ellos hicieran con ustedes sin excederse. Mas la paciencia es mejor para quienes la observan. واصبر وما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون y sé paciente. Y debes saber que la paciencia solo se alcanza con la ayuda de Allah. Y no te aflijas por quienes rechazan la verdad, ni te angusties por lo que traman. Ciertamente, Alá está con quienes lo temen y hacen el bien.